Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին Հայաստան կատարած այցով 100 մեսիջ է փոխանցել մեր արտաքին քաղաքականության զինանոց, որոնք պարտավոր են կիրառել։ Մնում է որ արտաքին քաղաքականություն ունենանք։ Facebook-յան իր էջում գրել է քաղաքագետը։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում Սուրեն Սարգսյանը 100-ից առանձնացնում է ամենակարևոր 3-ը, որը փոխանցել է երբևէ Հայաստան այցելած ԱՄՆ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան ես սկսեմ նրանից, որ սա պատմական այց էր, ես համարում եմ պատմական այց, որովհետև ամենաբարձրաստիճ ամերիկյան պաշտոնյան էր, որ երբևէ Հայաստան է այցելում, կարծում եմ սա ինքնին արդեն իր մեջ շատ կարևոր մեսիջ է պարունակում, որովհետև այն տեղի ունեցա բավականին բարձ ռազմաքաղաքական իրավիճակում, սա կառանձնացնեմ որպես առաջին մեսիջ, երկրորդ կարևոր մեսիջը բնակ բնականաբար այն էր, որ Միացյալ Նահանգները ասեցին ինքներ այդ որոշեք թե ինչ եք ուզում եւ երբ որ որոշեք թե ինչ եք ուզում, եկեք այդ ժամանակ էլ կքննարկենք թե որքանով է հավանական ձեր ուզածը, սա կարծում եմ հաջորդ կարևոր մեսիջներ եւ բնականաբար նաեւ մեսիջեր այն, որ մենք պետք է շարժվենք առաջ ժողովրդավարական ճանապարհով, որովհետեւ ժողովրդավարությունն է միակ ճիշտ ճանապարհը, որով կարելի է առաջ շարժվել Փելոսին Ամերիկայի ամենազդեցիկ քաղաքական գործիչներից է եւ նախագահ Բայդենի թիմակիցը։ Այցը տարածաշրջանային չէ։ Ամերիկյան պաշտոնյան գալիս է ուղիղ Հայաստան եւ այլ պետություններ չի գնալու։ Պարզաբանում է Սուրեն Սարգսյանը, ինչը նշանակում է, որ գոնե այս պահին հայ-թուրքական կամ հայ-ադրբեջանական օրակարգ չկա։ Մեկնաբանելով ադրբեջանցիների լոբինգը Նենսի Փելոսիի նաեւ Բաքու այց կազմակերպելու, այցը տարածաշրջանայինի փոխակերպելու եւ Բաքվի ու Երևանի միջև հավասարության նշան դնելու նպատակով քաղաքագետն ասում է, որ նման զարգացումները քիչ հավանական է համարում։ Այցի նախաձեռնությունն անձամբ Փելոսիինն է եւ այն, որ Հայաստանում պատերազմական գործողություններով պայմանավորված այն չչեղարկվեց, նույնպես շատ կարեւոր է։ Իհարկե շուտ էր պլանավորված այցը, բայց պատերազմական գործողություններով պայմանավորված այն չչեղարկվեց եւ այցը այդուհանդերձ տեղի ունեցավ։ Սա կարծում եմ ինքնին արդեն խոսում է այցի կարևորության մասին եւ ինքնին արդեն իր մեջ մեսիջը պարունակում։ Սա ամենակարևոր մեսիջն Պելոսին հանգիստ կարող էր չեղարկել կամ հետաձգել այցը գնալ նաև Բաքու։ Հաշվի առնենք, որ նրա ամուսնու անվան շուրջ էլ վերջերս սկանդալ էր ԱՄՆ-ում, սակայն Պելոսին որոշել է, որ պատերազմը եւ ներամերիկյան քաղաքական գործընթացները իր այցին չեն խոչընդոտի։ Սա քաղաքագետի խոսքով կարևոր քայլ է ամերիկյան դիվանագետի կողմից, որը մենք պիտի կարողանանք իշահ մեզ օգտագործել։ Պելոսի ուղերձները ըստ Սուրեն Սարգսյանի ոչ միայն հայերին, այլև աշխարհին էին ուղղված, բայց ողջևորվել պետք չէ։ Ամերիկյան պաշտոնյայի ուղերձները պետք է կապիտալիզացնել դիվանագիտական ճակատում պետք չէ ժամանակից շուտ ողջևորվել եւ շատ ողջևորվել։ Այստեղ կարծում եմ չափազանց կարեւոր է հասկանալ, որ այն մեսիջները, որոնք որ տրվում են, պետք է նախ մշակել, հասկանալ, քննարկել եւ հետո քաղաքական որոշումներ կայացնել։ Սուրեն Սարգսյանը կարծում է, որ այս պահին Ալիևի նկատմամբ ռեալ ճնշում գալիս է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ որոշ չափով Իրանից։ Պետդեպի եւ Սպիտակ տան հայտարարություններն առավել հասցեական են։ Տողատակերն ավելի հստակ ասում է, Ալիևին հասկացնում են, որ ԼՂ խնդիրն ԱՄՆ-ում դեռ լուծված չեն համարում եւ գիտեն թե ով է ռազմական գործողությունների նախաձեռնողը ներկայացրեց ամբողջ աշխարհին, թե ով է իրականում ագրեսորը։ Իհարկե, Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություն չի եղել, բայց դիվանագիտական լեզուն, որը օգտագործում են պետդեպարտամենտի պաշտոնյաները, իհարկե իապես տարբերվում է քաղաքական գործիչների բարապաշարից եւ լեզվից, եւ եթե պետքարտուղար Բլինկենը դիվանագիտորեն է ներկայացնում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, ապա նույնիսկ լոսի քաղաքական գնահատականները տալիս այն process-ների, որոնք տեղի են ունենում։ ԱՄՆ-ն ունի իր տարածաշրջանային շահերը, դեմոկրատական վարչակազմն իրենը։ Ամենից զատ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին դուր չի գալիս Ալիևի անադեկվատ պահվածքն ու հայտարարություններն ուղված Մինսկի խմբին եւ մասնավորապես ԱՄՆ համանախագահությանը։ Ամերիկացիները Ալիևին բացատրում են, որ նա չէ որոշողը, թե ինչպիսին պետք է լինի Մինսկի խմբի ապագան, մեկնաբանում է քաղաքագետը։ Այստեղ կարևոր է Հայաստանի դիրքորոշումը Մինսկի խմբի հարցում։ Եթե Հայաստանն էլ Ադրբեջանի օրինակով ուզում է թաղել Մինսկի կողմերի խումբը այդ գործը կրկնակի հեշտանում է։ Ինչ վերաբերում է Թեհրանին, ապա Իրանի հայտարարություններն էլ բնականաբար անհանգստացնում են Ալիևին, եւ քաղաքագետը չի բացառում, որ Նախիջևանի ուղությունից գործողություններ չանելը կարող է պայմանավորված լինել հենց դրանով։ Իսկ դիվանագիտական լեզվով Որներ Խանջյանի ավարայրի ճակատամարտի մոտ Փելոսիի ելույթի մեսիջը, ում էր ուղված այն, արդյոք Իրանին եւ հնարավոր է, որ մեզ համար այն ռիսկեր պարունակի այն որ Իրանի նկատմամբ հայտարարություններ արվեցին կամ Ռուսաստանի նկատմամբ հայտարարություններ արվեցին, դա էլ է նորմալ, որտեղ Միացյալ Նահանգների բոլոր պաշտոնյաներն էլ այսպես ասած կծմիթ են, հա, անում եւ Իրանին եւ Ռուսաստանին, նույնը Ռուսաստանի եւ Իրանի պարագայում, այսինքն այս գերտերությունների մրցակցությունը այստեղ նույնպես նորմալ է։ Ինչ վերաբերում է Գաֆեսճյան թանգարանին, ապա այս էլ նորություն չէ, որտեղ նույն Հիլարի Քլինթոնը երբ որ 2012-ից եկել է Երևան, էլի Գաֆեսճյան թանգարանում էր նույն ձևով, նույն ձևաչափով, նույն այդ Խանջանի աշխատանքի ներքո տալիս էր իր մեսիջները բաները։ Այստեղ էլ կարծում եմ սրա վրա էլ պետք չի շատ կենտրոնանալ, որովհետեւ սրանք բովանդակային բաներ չեն, պետք է կենտրոնալ բովանդակության վրա եւ այդ բովանդակությունից օգուտներ քաղել Սուրեն Սարգսյանը ռիսկեր չի տեսնում նաև ՀԱՊԿ եւ Ռուսաստանի հետ կապված, ավելի ճիշտ ռիսկերը չի կապում հենց Փելոսիի այցի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ դա կարող է խոչընդոտել, եթե հապկի հետ ինչ-որ խնդիրներ ունենք բարձելու կամ Ռուսաստանի հետ ունենք ինչ-որ խնդիրներ բարձելու, բնականաբար այս այսով չէ, որ մենք բարձելու ենք։ Բնականաբար Հայաստանի իշխանությունները պետք է որոշեն, թե ինչպեսի արտաքին քաղաքականություն են վարում եւ իրենք էլ հենց որոշում են։ Եթե կան խնդիրներ, այդ խնդիրները պետք է քննարկել եւ Դաշնակցի հետ եւ բարեկամ պետությունների հետ։ Ամենակարևորն այն է, որ որոշումները չպետք է տակ գլխով ընդունել, պետք է հստակ հաշվարկված եւ կշռադատված որոշումներ ընդունենք, որովհետեւ հետո կարողանանք վերընդունած որոշումների տակից դուրս գան։ Ամերիկյան մամուլում տեղեկություններ կան, որ Փելոսին օգնելու է իր կուսակցությանը հաղթել նոյեմբերին, հետո անցնել այլ աշխատանքի։ Այս մասին Սուրեն Սարգսյանն ասում է, որ նոյեմբերին ԱՄՆ-ում ընտրություններ են եւ դեմոկրատներին պետք են հայկական ձայներ, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ Փելոսին հայերի լավագույն բարեկամներից է կոնգրեսում եւ Հայաստան գալը նաեւ անձնական մոտիվ ունի։ Եվ հենց Նենսի Փելոսի այցի շնորհիվ է, որ այս օրերին Հայաստանը հայտնվել է միջազգային մամուլի առաջին հորիզոնականներում։ Փելոսին մեզ համար լավ հնարավորություն է ստեղծել տեղեկատվական պատերազմի պայմաններում մեր դիրքերը բարելավելու եւ մեր ռոպագանդան առաջ մղելու տեսակետից։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։